Հունիսի 26-ից մինչև հուլիսի 2-ն Արցախի շրջաններում եւ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կկազմակերպվեն գրական օրեր ապրելու օձայնը խորագրով, որի շրջանակներում կլինեն նաեւ մշակութային միջոցառումներ։ Հայաստանից Արցախ կայցելեն գրողներ ու գրականագետներ մտքերի ու փորձի փոխանակման համար։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ասել է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի տնօրեն Հերմինե Ավակյանը։ Նախաձեռնության հենց կազմակերպողը եւ գլխավոր հովանավորը համազգային հայ Արցախի քրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակն է։ Նախաձեռնության շրջանակներում Մայր Հայաստանից Արցախ կայցել են գրողներ, գրականագետներ, ընթացքում գրական տարբեր հանդիպումներ կլինեն, նաեւ նոր գրքերի ներկայացում, գրական ստեղծագործական մրցույթ են անցկացնելու այդ օրերին, ինչպես նաեւ ասմունքի մրցույթ։ Մրցույթի նպատակն է բացահայտել ու ներկայացնել Արցախի երիտասարդ ստեղծագործողներին, հանրությանը ծանոթացնել նոր անունների հետ, նպաստել նրանց գրական գիտական աշխատանքների տպագրմանը Սփյուռքի գրական թերթերում, ասում է Հերմինե Ավակյանը։ Սա Արցախի ապրելու ձայնն է, ապրելու ղողանջն է, մշակույթի գրականության ճանապարհով, որ เป զի Արցախից հնչի այդ ձայնը, որ Արցախցին շարունակում է ապրել, Արցախում այստեղ ապրում է հայը, ստեղծագործում է, արարում է հայ մարդը։ Մրցույթին կարող են մասնակցել 18-ից 30 տարեկան երիտասարդները։ Թեմաների ու ժանրերի ընտրությունն ազատ է։ Համազգայինի Արցախի գրասենյակը շրջան շրջաններում ազգային բարի ու արվեստի խմբակներ էր կազմակերպում եւ այս նախաձեռնության շրջանակում կկայանա 8-ից 14 տարեկան երեխաների աշխատանքների ցուցահանդես, ինչպես նաեւ հաշվետու համերգներ։